Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Կատնամթել կարտադրող ձեռնարկություններում հայտարարվել են սանիտարական օրեր։ Քրդական գործոնը լուրջ սպառնալիք է նաև Ադրբեջանի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը սեպտեմբերի 1-ին կայցելի Բաքու։ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները դեռ կմնան ուժի մեջ։ Սեպտեմբերի 20-ին Հունաստանում կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Հրապարակվել է Թուրքիայի ժամանակավոր կառավարության կազմը։ Իոսիֆ Կոբզոնը մարտահրավեր է հղել Ուկրաինայի նախագահին եւ վարչապետին տեղի կունենա դուդուկի մոսկովյան երկրորդ միջազգային փառատոնը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 23-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 950 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից ու նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 17500 գրակոց։ Նշված ժամանակահատվածում հայկական դիրքերի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև թուրքական արտադրության TP107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Բացի հրադադարի պահպանման ռեժիմի վերոնշյալ խախտումներից, օգոստոսի 28-ին ժամը 1:40-ի սահմաններում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելան ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական զինուժի 20-25 հոգուց բաղկացած հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ կորուստներ պատճառելով հետ շպրտել իրենց ելման դիրքերը։ Առաջնային գծի ողջ երկարությամբ հայկական ուժերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը։ Քաղաքագետ Հրանտ Լևոն Հրանտ Մելիքշան Ազարյանի գնահատմամբ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը հետսեթ հայտնվում է շրջափակման մեջ։ Նրա խոսքով հայ-ադրբեջանական հակամարտության զինված փուլի հնարավոր վերսկսման հերանեկարի ֆոնին Այդ հանգամանքը լուրջ սպառնալիք է Ադրբեջանի համար։ Թերթկետ AM-ի հետ զրույցում քաղաքագետն ասել է, որ այդ ամենը տեղի ունենում Ադրբեջանի իշխանությունների կամքից անկախ։ Նրանք չեն կարող վերահսկել առավել եւս ազդել այն զարգացումների վրա, որոնք այսօր կան ներկայիս Թուրքիայի հարավարևելյան շրջաններում։ Կուրզինյանները ըստ էության ռազմաքաղաքական իրավիճակ են փոխել Նախիջևանի հարակից տարածքներում եւ դեռ հայտնի չէ թե ինչ նոր հաջողություններ կարող են ունենալ։ Արդեն հիմա Նախիջևանի եւ Թուրքիայի կապը սահմանափակված է քրդական գործոնով։ Երկու պետությունների միջև ապրանքաշրջանառությունն ու ուղևորափոխադրումը վտանգված է եւ այդ ամենը պայմանավորված է թուրք-քրդական հակամարտության ներկայիս ակտիվացմամբ։ Կնշանակի, որ Նախիջևանի ապագա շրջափակումը մեծապես կախված է քրդերի ռազմաքաղաքական հաջողություններով։ Դատելով այսօրվա զարգացումներից կարելի է պնդել, որ այդ հրանակարը խիստ հավանական է եւ բնականաբար Ադրբեջանը անհանգստացած է այդ փաստով բայց Բաքվում չեն ուզում խոստովանել այդ վտանգը։ Համենայն դեպս հանրային մակարդակում այդ իսկ պատճառով Ալիևի վարչակազմը շարունակում է իր հաշվարկներից դուրս թողնել Նախիջևանը կորցնելու հնարավորությունը։ Շեշտը դրվում է միայն Արցախի դեմ հնարավոր մարտական գործողությունների վրա, Այն էլ միայն հայտարարությունների ձևով։ Պարզե որ Ադրբեջանը հայկական պետությունների դեմ պատերազմ մղելու ոչ մի ռեսուրս չունի, ասել է քաղաքագետը։ Ըստ նրա Թուրքիան Ադրբեջանին աջակցելու քիչ հնարավորություն ունի հիմա։ Պաշտոնական Անկարայի հիմնական մտավախությունը այժմ եւ մոտ ապագայում լինելու է պետության տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Նրա կարծիքով կասկածից դուրս է, որ քրդական գործոնը հետսեդե ուժեղանալու է ներկայիս Թուրքիայի, հատկապես արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Այդ իսկ պատճառով Թուրքիայի իշխանությունները ստիպված են լինելու սահմանափակել արտաքին քաղաքականության էքսպանսիոն ախորժակը եւ բոլոր ուժերի կենտրոնացնել ներքին խնդիրների հաղթահարման համար։ Ընդ որում պետք է ասել, որ Թուրքիայի пассивությունը հարավային Կովկասում վաղուց է զգացվում։ Այսօր միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացված է ոչ թե հայ-ադրբեջանական, այլ թուրք-քրդական հակամարտության վրա։ Եթե քրդերին հաջողվի նշանակալից ձեռքբերումներ ունենալ, ապա տարածաշրջանում կառաջանա քաղաքական նոր պլանավորման անհրաժեշտություն։ Ադրբեջանի վիճակն այդ ժամանակ շատ ցանր կլինի։ Կորցնելով թուրքական հովանավորչությունը, նրանք կարող են կորցնել ամեն ինչ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սեպտեմբերի 1-ին կայցելի Բաքու նախատեսված է նրա հանդիպումը ադրբեջանցի իր գործընկեր Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Նրանք քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների տարբեր կողմեր, Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման խնդիրը, ինչպես նաև Ռուսաստանի դերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հակամարտության լուծման գործում։ Արցախի կաթի եւ կատնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկությունները ժամանակավորապես դադարեցրել են արտադրանքի առաքումը վաճառքի կետեր։ Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում Արցախ կաթ փակbaşնի տիրական ընկերության գլխավոր ինժեներ Վալերի Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ շուրջ 2 օր է ինչ սուր աղիքային վարակի դեմ պայքարի շրջանակներում իրենց ընկերությունը ժամանակավորապես դադարեցրել է կատնամթերքի առաքումն ու վաճառքը։ Այս ընթացքում Արցախ կաթում հայտարարվել են սանիտարական օրեր։ Վալերի Սիմոնյանը նշեց, որ Երևանից ժամանած համաճարակաբանները փորձակնության նպատակով կաթի նմուշներ են վերցրել, որի արդյունքների պատասխանը ստանալուց հետո էլ པարզ կդառնա, թե երբ Արցախ կաթը կվերսկսի կատնամթերքի առաքումը վաճառակետեր։ Արաշնեկ Փակbaşնի տիրական ընկերության տնօրեն Մուշեղ Ենգիբարյանը նույնպես նշեց, որ իրենց ընկերությունը դադարեցրել է կաթի եւ կատնամթերքի արտադրությունը, չնայած շարունակում են կաթի մթերումը։ Տնօրենի հաղորդմամբ օգոստոսի 25-ից հայտարարվել են սանիտարական օրեր եւ իրականացնում են վերանորոգման աշխատանքներ արտադրամասում։ Մուշեղ Ենգիբարյանի խոսքով հնարավոր է երկու օրից կրկին սկսեն կատնամթերքի առաքումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը դիմել է անվտանգության խորհրդին եւ առաջարկել Սիրիայում քիմիական գրոհներ հետաքննելու սեփական պլանը։ Գլխավոր քարտուղարը խորհուրդ է տվել ստեղծել անկախ երկկողմ հանձնաժողով փորձագետների մասնակցությամբ, որը կգլխավորի իր օկնականը։ Նպատակը պետք է լինի քլորի եւ այլ թունավոր նյութերի օգտագործման մեղավորների բացահայտումը։ Օգոստոսի 22-ին քիմիական զենքի կիրառման մեջ մեղադրվեցին իսլամական պետության գրոհայինները։ Իսլամական պետությունը գրավեց քիմիական զենքի արտադրության Ալ-Մուտանա գործարանն Իրաքում, որտեղ Սադդամի ռեժիմը 1980-ականների մեծ քանակությամբ թունավոր գազ էր արտադրում, այդ թվում զարին։ 2014-ի դեկտեմբերին Սիրիայի իշխանությունները զգուշացրեցին միջազգային հանրությանը, որ զայրահեղականները կարող են գravel թունավոր նյութերի պահպանման համար նախատեսված արդյունաբերական օբյեկտները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կարծիքով Եվրամիությունը դեռ չի կարող չեղյալ հայտարարել Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները Ուկրաինայի շուրջ հակամարտության պատճառով։ Ըստ կանցլերի Եվրամիությունում տեսնում են, որ պատժամիջոցներն անդրադառնում են նաև մի շարք արևմտյան ընկերությունների վրա։ Ոստի այնպիսի քաղաքական շրջանակային պայմաններ պետք է լինեն, որոնք թույլ կտան մեզ հրաշարվել պատժամիջոցներից, միջազգային իրավունքի էական խախտումների եւ մինչ օրս անկայուն իրավիճակի պատճառով մենք ցավոք դեռ չենք կարող լուծել այդ հարցը, ասել է նա. Միևնույն ժամանակ կանցլերը նշել է, որ Բերլինը ցանկանում է վերադառնալ Մոսկվայի հետ կառուցողական հարաբերություններին։ Մոսկվան իր հերթին բազմից է հայտարարել, որ անհիմն ու ապօրինի է համարում սահմանված պատժամիջոցները։ ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության Վիրջինիայի նահանգային խորհրդում առաջադրվել է ամերիկահայ Մարտի Մուրադյանի թեկնածությունը։ 35-ամյա Մուրադյանը սկսած 2003 թվականից ակտիվորեն աջակցել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունմանը։ Նա սերտ կապեր ունի Վիրջինիայի հայ համայնքի հետ եւ տեղում բարձր հեղինակություն ունի։ Մուրադյանը մասնագիտությամբ քաղաքագետ է, նրա կինն աշխատում է Վիրջինիայի հիվանդանոցներից մեկում։ Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիս Պավլոպուլոսը հրամանագիր է ստորագրել, համաձայն որի Հունաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 20-ին։ Հրամանագրի ստորագրումից հետո ներկա խորհրդարանը ծրվել է։ Մինչ այդ 3 Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիս Պավլոպուլոսը երկրի գերագույն դատարանի նախագահ Վասիլի Կատանու Խրեստոֆիլուին նշանակել է երկրի վարչապետի պաշտոնակատար եւ հանձնարարել նրան կազմելու երկրի ժամանակավոր կառավարություն։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութօղլուն հրապարակել է երկրի ժամանակավոր կառավարության կազմը, որն արդեն հաստատվել է երկրի նախագահ Էրդողանի կողմից։ Ինչպես տեղեկացնում է Միլիե թերթի կայքը, նախորդ կառավարության 15 նախարարներ պահպանել են իրենց տեղերը նոր կառավարության կազմում, սակայն 11 նախարարական պորտֆել նոր նախարարների է տրվել։ Կառավարության կազմում կան ինչպես անկուսակցական, այնպես էլ ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Երկրի նոր ժամանակավոր կառավարության կազմում տեղ են գտել Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության 11, Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատիա կուսակցության 2 եւ ազգայնական շարժում կուսակցության 1 անդամ, ինչպես նաեւ 11 անկուսակցական նախարար։ Կառավարության հենց այս կազմով էլ Թուրքիան նախապատրաստվելու է նոյեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Ջրային ռեսուրսների կառավարման միջազգային ինստիտուտի մասնագետների կարծիքով մերձավոր արևելքի 30 երկրի գալիք 25 տարում քաղցրահամ ջրերի աղետալի պակաս է սպասվում։ Փորձագետների զեկույցում նշվում է, որ լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեն հատկապես Պարսից ծոցի արաբական երկրները՝ Սաուդյան Արաբիան, Բահրեյնը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Կատարը, Կուվեյթը եւ Ամանը։ Բացի այդ, ջրի զգալի պակաս կզգան Իսրայելում եւ Պաղեստինի ինքնավարությունում։ Այս երկրները ամբողջությամբ օգտագործում են գրունտային ջրեր, մեծ քանակությամբ աղազերծում ծովային ջրերը, ինչի արդյունքում մոտ ապագայում կբախվենք քաղցրահամ ջրի պակասի մարտահրավերին, նշել են փորձագետները։ Ըստ նրանց, քաղցրահամ ջրի պակասը, որը կառաջանա գրունտային ջրերի ոչ ռացիոնալ օգտագործման պատճառով, կազդի նաև այդ երկրների սննդային անվտանգության վրա, որոնք այդ պատճառով կզրկվեն բավարար քանակությամբ գյուղատնտեսական ապրանքներ արտադրելու հնարավորությունից։ Բացի այդ, քաղցրահամ ջրի պակասը ապագայում կարող է մերձավոր արևելքում եւս մեկ հակամարտության առաջացման պատճառ հանդիսանալ։ Սեպտեմբերի 27-ին Մոսկվայի Էստրադայի թատրոնում տեղի կունենա Դուդուկի Մոսկովյան երկրորդ միջազգային փառատոնը, որին կմասնակցեն աշխարհի լավագույն դուդուկահարները։ Դուդուկի առասպել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 4 ոսկե շքանշանի եւ ոսկե գլոբուսի մրցանակակիր Ջիվան Գասպարյանը, ինչպես նաեւ նրա թորն ու գործի տաղանդավոր շարունակողը Ջիվան Գասպարյան կրծերը, Հայաստանի վաստակավոր արտիստներ Գևորգ Տաբաղյանը, Կամոսե Իրանյանը, Գագիկ Մախասյանը եւ Գեորգի Մինասովը դդուկներ համույթի հետ։ Հայաստանից երիտասարդ վիրտուոզ դդուկահարներ եւ այլք։ Փառատոնն ամենամյա է եւ եկող տարի կանցկացվի միանգամից 3 երկրում։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Իոսիֆ Կոբզոնը հերթական մարտահրավերն է հղել Ուկրաինայի նախագահին եւ վարչապետին։ Այս անգամ Կոբզոնն այն անվանել է գրական Ռուսская служба новостей ռադիոկայանի ուղիղ եթերում Կոբզոնը գրական մենամարտի է կանչել Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոին եւ վարչապետ Արսենի Յացինյուկին պատրաստ են Պորոշենկոյի եւ Յացենյուկի հետ մենամարտել, թե ով եւ որքանով է տեղեկացված ուկրաիներեն բանաստեղծություններից։ Նրանք հրաապարական ելույթներ են ունենում, անգամ տհաճ է նրանց լսելը։ Դոնբասում բնակիչները ռուսերեն էին խոսում, հարգելով գեղեցիկ ուկրաիներենը, ասել է Կոբզոնը, հավելելով, որ եթե իր առաջարկն ընդունվի, ապա նա կհաղթի։ Մայիսին էլ Կոբզոնը Ուկրաինայի նախագահին եւ վարչապետին անվանել էր Դոնբասի մարտհասpanներ ֆուտբոլասերների համար։ Այս մրցաշրջանում արդյունավետությանս համար պետք է շնորհակալ լինեմ խաղընկերներիս, ասել է Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Եվրոպայի լիգայի որակավորման փլեյ-օֆի պատասխան խաղում նորվեգական Օդդին 7-2 հաշվով հաղթելուց հետո։ Նա ասել է. «Իմ գոլը Օդդի դարպասը շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Թեև Դոնեցկում ինձ հաջողվել է խփել ոչ ավելի պակաս գեղեցիկ մի քանի գոլեր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ 7 հանդիպումներում 8 գնդակ եմ խփել, բայց դրա համար ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ թիմակիցներիս։ Նրանք են ինձ օգնել։ Այժմ ամբողջ թիմը գերազանց մարզավիճակում է, բայց այս խաղից հետո մենք չենք կարող սխալ թույլ տալ թերագնահատելով հերթային, որի հետ խաղալու ենք այս գիրակի»։ Գերմանիայի առաջնության երրորդ տուրի Բորուսիա Հերտա հանդիպումը տեղի կունենա օգոստոսի 30-ին եւ կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 17:30-ին կցուցադրվի Հայաստանի Շանթ հերոստատ ծրագրի ուղիղ եթերում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։